بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد neka je zahvala i svaka hvala na Allahu Đelešanhu i neka je salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam a zatim poštovana braćo i uvažene i cijenine sestre assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah uzvišenom zahvaljujem što smo došli do kraja našeg ciklusa predavanja koji nosi naziv Mehmed Efendija Hanđić. Dakle, ovo je naša četvrta sedmica, posljednja, prvi dan u njoj, dakle, Mubarek petak. Allah uzvišim, Allah Đelešanu, ovaj, zahvalim što nas je pomogu da dođemo, dakle, do ovog Mubarek za ušijetka. U jednu ruku to je i radost što smo uspjeli da okončamo jedan ovakav hajili projekat, a u drugu ruku je možda u jednu malu dozu, dakle, tuge, što se više nećemo vidjeti, s obzirom da mi imamo samo jednomjesečno ove tribine, ali eto, za Allahu, za Lešanu pomoć, pokušat ćemo da to malo učestimo. Neka vas Allah, za nagrad na početku što ste se odazvali, što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme, a također i ovi ostali profesori koji su dolazili, molim Allah, za da ih nagradi za njihovo prisutstvo ovdje. Naš današnji program se sastoji iz sljedećeg, Dakle, prva dva predavanja biće iz područja Akide, tu je naš profesor, magistar Elbed Husembaš, koji će nam govoriti dakle, o Akide, dakle, o islamskom djelovanju. Posle toga, inša Allah, imat ćemo, imat ćemo o, kratak na, nagradni kviz, a posle toga, ako bude jedno osvježenje uz Allahovu pomoć, to ste mogli primijetiti na našim medijima, a to su, dakle, ove plakate, gdje nam dolaze u goste uvaženi profesor magistar Safir Kuzović, temu ste mogli vidjeti, ako bude o tome ćemo nešto kasnije.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 Na kraju ovog druženja, kada bi se sami zapitali ili kada bi nas neko upitao šta je to naše vjerovanje, u šta muslimani vjeruju, kažemo sljedeće. vjeruju u Allaha Đelešanu. Vjeruju da je On jedini gospodar, stvoritelj, vladar i onaj koji upravlja svim. Vjeruju da je jedini kome pripada svaki vid obožavanja i svaki vid ibadeta, a ibadet je sve ono što Allah Đelešanu voli i s čim je zadovoljen od riječi i dijela javnih i tajnih vjeruju da uzvišenom Allahu pripadaju najljepša imena i uzvišene osobine. I vjeruju u ta najljepša imena i uzvišene osobine, ne pitajući, ne ulazeći u kakvoću, ne negirajući ih, ne iskrivljujući njihova značenja i ne poistovjećujući sa osobinama stvorenja. Vjeruju u Allahove meleke. Vjeruju tako što, što postoji. Zatim vjeruju u imena onih za, za čija imena znaju, vjeruju u osobine onih čije su osobine spomenute, zatim vjeruju u Allahove objave. Tako što potvrđuju sve koje su spomenute poimenično, a vjeruju u one koje su bile, a ne znaju za njih uopćeno, i vjeruju da je Kur'an posljednja Allahova objava koju je vađib slijediti svim stvorenjima danas na zemlji. Zatim vjeruju Allahove poslanike, odabranike, miljenike, koji su bili na pravom putu i koji su pokazivali pravi put. Vjeruju u njih tako što vjeruju poimenično one čije imena znaju, zatim vjeruju uopće na one koji ne znaju, a znaju da su bili, zatim vjeruju da, su, da sve što su donijeli je istina, da je vađi pokoriti se onome što su naredili, ostaviti ono što su zabranili i da je obaveza Allaha obožavati samo kako su ih oni obožavali. Vjeruju da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme zadnji i posljednji vjerovjesnik i poslanik. I vađib je svim ljudima da nas slijediti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zatim vjeruju u sudnji dan. A u sklopu toga vjeruju da postoji Zagrobni život vjeruju da kad čovjek bude ispušten u svoj kabor, do sudnjega dana uživa u dženevskoj bašči ili u dženevskoj provaliji se pati. Ako je bio dobar, Allah naredi da mu donesu jednu dženevsku bašču i tu boravi do sudnjega dana, a ako je bio loš, naredi da se donese dženevska provalija i tu boravi do sudnjega dana. Vjeruju u smak svijeta, da će ovo nestati, da će Israfil puhnuti u rog i sve će nestati vjeruju u proživljenje, da će se ponovo puhnuti u rog i da će sve što je bilo živo ponovo živjeti. Vjeruju u skupljanje svih ljudi pred gospodarom svjetova. Sve do posljednjeg čovjeka ni jedan neće biti izostavljen. وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا I mi ćemo ih sakupiti i ni jednog nećemo izostaviti. Vjeruju da će vjernici račun položiti lako, a da će ga nevjernici položiti teško. Vjeruju u polaganje računa. Vjeruju u vaganje dijela, prava vaga koja će biti, kakva ne znamo, ali vaga koja će moći precizno izvagati koliko svačiji namaz vrijedi koliko svačiji zikr vrijedi, koliko svačije dobročinstvo vrijedi. Vjeruju u dijelenje knjiga dobrih i loših dijela, da će nekima biti data u desnu ruku, nekima u lijevu ruku, a nekima iza leđa. Vjeruju također da će za prelazak sirat Čuprije. A Čuprija, taj sirat, taj put, most, to je most između, odnosno preko džehennema, ka džennetu. I vjeruju da će svi morat preći preko tog mosta. I poslanici i vjerovjesnici. I obični ljudi i svi drugi. Osim nevjernika. Nevjernici neće ići na taj most, oni će ući u džehennem, na džehennemska vrata. A vjernici će, koji budu imali greha, prelaziti most pa će padati u džehennem. Ali će na kraju izaći vjeruju da će brzina prelaska preko tog mosta razlikovati se od čovjeka do čovjeka. Neki će prelaziti brzinom svjetlosti, neki brzinom pogleda, neki će trčati, a neki će posrtati, padati, ali će ipak uspjeti preći, a bit će i onih koji će pasti. Vjeruju u kantaru, mjesto između ženeta i džehennema kad se pređe sira čuprija, gdje će vjernici doći, i halaliti se međusobno, zatim će biti spremni da uđu u džennet. Vjeruju u džennet. Vjeruju u džehennem. I vjeruju da će vječno trajati. I džennet i džehennem. Neće nikada nestati. I život u njima neće nikada prestati. Šesto u što vjeruju, vjeruju u Allahovo određenje dobra i zla. A to podrazumiva četvero. Prvo da je Allah sve znao šta će biti od uvijek i za uvijek. Od uvijek i za uvijek. Drugo, da je to zapisao u pomno čuvanoj knjizi na ploči Lehul Mahfuz. Sve je zapisano. 50.000 godina prije stvaranja. Kako bileži ima muslim u svom sahihu, da je Allah Đalešanohu prije nego što je stvorio stvorenja na 50.000 godina stvorio pera i rekao mu piši. A Pera je rekao šta da piše? Tada mu je rečeno piši sve što će biti do kijametskog dana. Sve što će biti od Allahovi djela što će Allah uraditi, a isto tako i što će stvorenje uraditi. Treće, da sve što se dogodi od dobra i zla da je to Allah htio. Bilo dobro ili zlo, bio grijeh ili dobro djelo, Allah je htio tako. Zatim, četvrto, da je sve to Allah stvorio. Sve što ima oko nas, to je Allahovo stvorenje i naša djela su stvorene, kao što to kaže Allahu halakakum amata tamelun, Allah je stvorio i vas i ono što vi radite. Zatim, vjeruju u obavezu poštivanja učenih To je od temeljnog vjerovanja muslimana. Da poštuju i cijene učene ljude, svakog onoliko koliko je učen. I nije od islama psovati i pljuvati po učenim ljudima, govoriti o njima ružno, pa čak i kad se zna nešto o njima što nije lijepo, nije propisano to govoriti. Jer propisano je to sakriti i pokriti, a govoriti o onim dobrim osobinama, jer dobrih osobina kod njih ima više. Dalje, vjeruju da mišljenje nije od vjere. Nijedno mišljenje učenjaka koji postoje nije dio vjere, nego su to mišljenja i po njima se ne može postupati ako nisu u skladu sa Kur'anom i Sunnetom. Tako da ako postoji mišljenje, nije samo po sebi dokaz. Dalje, vjeruju da treba prijateljivati i voliti vjernike. A da su im neprijatelji nevjernici. To je od temeljnih vjerovanja muslimana. Dalje, vjeruju da postoje, odnosno, kerameti za dobre ljude. To je također od temelja. Znači, dobri ljudi i kerameti potvrđeni su Kur'anom i Sunnetom. Također, vjeruju da se prema sahabima treba odnositi sa najljepšim poštovanjem i najljepše o njima govoriti i zabranjeno ih je psovati i bilo šta o njima ružno govoriti. To je također od temeljnih principa. Dalje, prema Ehlul Bejtu osjećaju gaje posebna osjećanja, posebno ih poštuju, ali isto tako <clears throat> ne daju im mjesto koje im ne pripada, nego mjesto koje im je dao Allah i njegov poslanik sallallahu. Dalje, naređuju dobra djela. <clears throat> naređuju dobra djela i preporučuju ih, zabranjuju loša djela i kude ih. Svaki dobar ahlak prihvataju, šire ga, <clears throat> pardon, rade po njemu, a sve što je loše ostavljaju, ne preporučuju i sl. Zato je pogrešno pripisivati i dijeliti ljude, pa kažu Sufije imaju dobar ahlak, Selefije imaju nekako akidu, ovako, onako, i ispravno vjerovanje i lijep ahlak spada u islam i spada u islamsko vjerovanje također vjeruju da sva dobra djela je dio, su dio islama i dio imana ujedno a sva loša djela, ostavljanje loših djela također spada u dio islama i kad bi vas neko pitao u što to muslimani vjeruju to je bilo ukratko ovo Tahavijeva poslanica govori o ovome ukratko to su te tačke Vasitijska akida ukratko o ovome govori, to su te tačke, samo malo proširenije, i to je ukratko vjerovanje i akidet muslimana. Šta akida muslimana želi od njih da napravi? Da ima šta to znači kad čovjek povjeruje u to zaista? Prvo, postane bolji čovjek, jer isp, uspostavi ispravan odnos između sebe i stvoritelja i ispravan odnos između sebe i stvorenja. Drugo, sva njegova djela postaju ispravna. Treće, radi ih onako kako ih je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem jer vjeruje da je samo ono što je on rekao dio vjere. I četvrto, <clears throat> čini od njega odgovornog čovjeka koji se kloni svega što je loše za pojedinca i društvo, radi sve što je korisno za pojedinca i društvo. Zašto? Jer on vjeruje da će jednog dana stati pred Allah I taj njegov osjećaj sprečava ga da krade, da ubija, da otuđuje tuđa prava, da isto tako <clears throat> govori laži, postupa neispravno i tako dalje. Molimo Allah Đelešanu da nas obskrbi ispravnim vjerovanjem, da nas učini od onih koji slijede ono što je najljepše i rade ono što je najbolje. Na kulu kao li hada vas takfirullah. Salallahu ala nabine Muhammed.